txellak amalau gaur ostirala da eta honen albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi marihuana landatu eta anfetaminak saltzeagatik kartzela zigorra. Berriozarko etxe batean marihuana ekoiztu eta anfetaminak saltzeagatik Nafarrako auzitegi gorenak bi gizon zigortu ditu bata urte bateko kartzela zigorrarekin eta bigarrena iru urteko zigorrarekin sendentzean helarazten dena txostenaren erregistroan berreun talaroita mar koma laroita mabik ramo anfetamina aurkitu ziren, baita anfetaminak egiteko tresna eta osagarriak ere erregistro berean amaika mila sireunda amaika euroko irabazian baloratutako bimila lareun dairurogei gramo marihuana konfiskatu ziren, baita ekoizpenerako tresneriak eta guztiagatik xabik gizon birek kartzela zigorra jaso dute. Plan estrategikoaren baitan talde lana atzoko saioan. Atzoko saioan udalaren misioa, bisioa eta baloreak izan ziren eztabaidagai gainera zerbitzu soziokulturalen gain egin beharreko eraldaketa estrategikoak zehaztu ziren saioan parte hartzaileak talde txikietan lan egin zuten gero talde handian ekarpenak elkar trukatuz eta aurrengo eta azken bilera otsailaren 27an egingo da hau ere kulturgune an Arratsaldeko zazpiretan. Eta oaintxe bertan e, entzun dugun bezala, igande honetan doinua musika bandak kontzertua eskainiko digu. Jakob Dehan musikariari omen eginez doinuakoak kontzertu bat eskainiko digute. Kanta guztiak musikari eta musikagile holandarronen piezak izango dira, eta horrexegati justuki zuzendari ez musikariek esigentzea antiko kontzertua dela baloratu dute. Beraz, Jakob Dehanen musikaz gozatu nahi badegu, igandean atxaleku zazpietan musika eskolara hurbildu beharko gara Beno, eta futbol eta saskibaloiko partiden informazioarekin, nirekiko dugu, kirolen atalau futbolarekin lenik zuko beki ezango diguzu garazi noren aurka jokatuko dute erregionaleko regionaleko mutilak. Baixa, iba, regionaleko mutilak, de Navarraren aurka lehiatuko dira, ikante honetan arratxaldeko seiterritan, Universidad de Navarran. Eta erregionaleko regionaleko neska, kaurona marziaren kontra lehiatuko dira, igandean eguerdiko amabitardietan, hemen txe berriozarren... Orain futbola alderatu eta mendialdea kirol elkartearen zaskibaloi sekzioari erreparatuko diogu garazi gizonezkoen senior taldean seinen aurka lehiatuko dira. Gizonezkoen seniorra peraltaren aurka lehiatuko da gaur atxaleko zortziredan peraltako kiroldegian. Eta neskak eh, burladaren kontra lehiatuko dira bihar larun batearekin iuntzeko sortziak eta hogeietan eh, burlatako polikiroldegian. Eta honekin, besterik gabe, gainontzeko partien informazioa guzkiplaza.neten duzuela. Txapelketak alderatuz, baina kirolen atal utzi gabe iganderako ateraldia prestatu dute mendizale lagunek garazi. Xabi bai, zuzenki leire mendizerran kokatzen den mila berreun dalaro eta metro dituen kastellar mendiari helduko diote leire monasterioaren parkinetik ekingo diote iguerari eta kainada real ezagutzen den bidea jarraituko dute. Mendi puntako gurutzea begi bistatik aldu gabe igo eta igo horixe iganderako mendizale udalen erronka eta ateraldian interesatuak igandean guztzeko bederatzetan eguzki plazan agerra dituzke. Eguraldiaz mintzatuko gara orain garazi zer dio iragarpenak. Zerua odeitzu edo oso udeitxu egongo dela erdi mailako udeiak eta goi udeiak nagusituz. Horixe dioena beste gauza batzuen artean. Goizaldean eta gauean noizean behin eurei txikia egingo du. Ego osagaiko aize bizi hiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin azken orduetan aizeak hindarra galduz. Temperatura masimoak gutxi edo nahikoa joko dira. Horixe guztia iragarpenak esaten duen asiabi. Eta abuitzan da guztiak orko albistegiari daukionez informazio gehiago datuzten orduetan berriozare erratiaren sintonian fm puntu zortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.